Yao, ey, quinto. <laughs> Ja, yao, Como ¿Cómo que como? ¿Cómo que como? Como que como, como la ves, quiero un porro y mujeres Cagan de todo mi hermano, ya sabes que aquí la complazco como debe ser Hago de todo, sabes bebé, te llevo al cielo por las nubes ah. Ando más solo, bebo contigo, pa' que me cobijes que tengo frío Como el ratón, el ratón vaquero, quiero ya mi vaso con tequila y hielo Que es morena me roce su haga todo lo que aquí yo quiero Como un avión que me lleva al cielo Si no dice amor, yo aquí soy del pueblo Y si me termina me voy al putero Yo te soy lejano, yo te soy sincero ¿Qué más quieres mami? Saco Mari Mari Para que pienses que estamos en Miami ¿Qué más quieres mami? Saco Mari Mari Para que pienses que estamos en Miami Gozando la playa, luciendo tu cuerpo Yo sé que tú quieres, te doy en exceso Quizás tú me jodias, quizás yo te miento Pero bien que gozas la hora del sexo ¿Cómo que como? ¿Cómo la ves? Sé que me extrañas si me quieres Yo soy el pato que ya no te quiere Y tampoco tiene ganas de desperté muy solo, me siento bien Tengo la feria, quédate 10 Me siento esto, estoy en mi game Y dejo al lado todo ese fuck pain Pongo la guitarra y también las maracas Para ir a tocarte bajo tu ventana Me quedo con todo menos con las ganas Si hacemos de todo mojamos la cama Estás bien del beso Dame todo lo que tienes de tu cuerpo Estás bien del beso Dame todo lo que tienes de tu cuerpo rezo, eres diosa Vamos al oscuro y te quito la ropa Eres súper poderosa meto dedo mientras te muerdo la boca Así que mami, tienes poderes Te hago de todo lo que sugieres Tenemos fuego, tienes placeres Dame tu pussy, todo lo que tienes Vale más toda la acción que yo hago Porque las palabras vienen sobrando Son las 3 de la mañana, mi nena Y no puedo dormir que estoy pensando como Estabas tu blusa junto con tu escote y tu pantalón Ahora lo pienso y me lo imagino, por eso le escribo en esta canción Sácame la mesa que tu plato ya está listo para que tú te lo comas y me des más un besito Como si que me lo mueves ese purito exquisito, no te me vayas muy lejos que yo aquí te necesito ah. Eres todo lo que quiero, tu culito está bendito por el dueño de la tierra y por los dioses del Olimpo Si quieres lo toco sabes y te doy más despacito mientras te lo del pelo y me fumo por eso ¿Qué más quieres mami? Saco mari para que pienses que estamos en Miami ¿Qué más quieres mami? Saco mari para que pienses que estamos en Miami ah. Gozando la playa alusiendo luciendo tu cuerpo Yo sé que tú quieres, te doy en exceso Quizás tú me odias, quizás yo te miento Pero bien que gozo a la hora del sexo ¿Cómo como, como la ves, quiero un porro Y mujeres que hagan de todo mi hermano Ya sabes que aquí la complazco como debe ser Hago de todo, sabes bebé Te llevo al cielo por las nubes Ando más solo, me voy contigo Pa' que me cobijes, que tengo frío ah. Ah. House tracks, mami hey.